Արցախի սահմանադրությունն ընդգրկվել է Կովկասի ժողովրդների իրավունքի հուշարձանների անթոլոգիայում։ Ծմակահողի դպրոցում գործում է կավագործական խմբակ։ ՀԱԿ-ը զանգվածային լրատվամիջոցների հանձնակատարը կոչ է արել չհամագործակցել Ադրբեջանի հետ։ ՕԵՖ-ի նախագահ Միշել Պլատինին այսօր կժամանի Հայաստան։ Շախմատի Ուզբեկստանի կանանց առաջնությունում հայ շախմատիստուին բաժանել է առաջինից երկրորդ տեղերը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր մասնակցել է Արցախի հանրապետության 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի բացմանը եւ հանդես եկել ողջունի խոսքով։ Նախագահը շնորհավորել է ներկաներին 6-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների մեկնարկի կապակցությամբ, նշելով, որ ազատ մրցակցությամբ ժողովրդավարական սկզբունքներին համահունչ անցկացված ընտրությունները կարևոր հիմք են հանդիսանում նոր ձևավորված խորհրդանի արդյունավետ աշխատանքի համար։ Բակոսյանը շնորհակալություն է հայտնել 5-րդ գումարման ազգային ժողովի падգամավորներին իրենց աշխատանքի համար, հավելելով, որ նախորդ խորհրդարանն իրականացրել է բավականին ծավալուն աշխատանք օրենսդրական դաշտում ընդգրկված դերակատարություն ունենալով մեր հանրապետության ներքին եւ արտաքին քաղաքական կյանքում։ Անդրադառնալով 6-րդ գումարման ազգային ժողովին, երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ այն լինելով մշտական հիմունքներով գործող պրոֆեսիոնալ խորհրդարան Պատասխանատվության բարձր աստիճան է պահանջելու յուրաքանչյուր падգամավորից։ Սպասելիքները նոր խորհրդարանից առաջին հերթին վերաբերում են օրինաստեղծ գործնեությամբ։ Հույս ունենք, որ նոր ворակ կհաղորդվի օրենքների մշակման աշխատանքներին, հաշվի առնելով զարգացած երկրների փորձը եւ մեր հանրապետության առանձնահատկությունները։ Իր խոսքում ընդգծել է Բակո Սահակյանը։ Նախագահը կարևորել է նաեւ միջխորհրդարանական կապերի զարգացման ուղղված ազգային ժողովի աշխատանքը, այն դիտարկելով որպես երկկողմ հարաբերությունների հաստատման եւ Արցախի միջազգային ճանաչման արդյունավետ միջոցներից մեկը։ Ազգային ժողովի աշխատանքների արդյունավետ իրականացումը մեծապես կախված է այն քաղաքակիրթ աշխատանքային եւ փոխադարձ հարգանքի մտնոլորտից, որը պետք է արկա լինի խորհրդանում։ Իր ելույթում նշել է Բակո Սահակյանը։ Ըստ նախագահի նման մտնոլորտի ձևավորումը հանդիսանում է քաղաքական մշակույթի բաղադրամասերից մեկը, իսկ մեր պետությունը գտնվելով յուրահատուկ աշխարհակահաղական իրավիճակում պետք է ամեն ինչ անի, որ เป զի ունենա բարձր եւ օրինակելի քաղաքական մշակույթ։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի անդրանիկ նիստը, որն ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն վարում էր խորթանի ամենատարեց падգամավոր Արպատ Ավանեսյանը, 28 կողմ եւ 5 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովի նախագահը վերընտրել Աշոտ Ղուլյանին։ Նիստի մասին ավելի մանրամասն մեր առաջիկա թողարկումներում։ Հայտնի է դարձել, որ Ռիգայում չի կայանա Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը, քանի որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի մասնակցի այսօր եւ վաղը Ռիգայում անցկացվող Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական կապերի բաժնի պետ Ալի Հասանովը հայտարարել է. Քանի որ առաջին եվրոպական խաղերի մեկնարկին մնացել է բավականին քիչ ժամանակ, եւ այդ կարեւոր իրադարձության նախապատրաստական աշխատանքները թևակողել են եզրափակիչ փուլ, Ադրբեջանի նախագահի աշխատանքային գրաֆիկը չափազանց ծանրաբեռնված է, ինչի համար նա չի կարող մասնակցել Ռիգայի գագաթնաժողովին։ Օրեր առաջ Եվրոպացի բարձրաստիճան մի պաշտոնյա, որը ցանկացել էր անանուն մնալ, հայտարարել էր, թե մայիսի 21-ից 22-ը Ռիգայում կանալիք Արևելյան գործընկերության անդամ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովի շրջանակներում հնարավոր է տեղի ունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում։ Ռիգայում կկայանա երկու երկրների նախագահների կամ արտգործնախարարների եւս մեկ հանդիպում, ասել էր եվրոպացի Պաշտոնյան։ Ադրբեջանցի քաղաքական վերլուծաբան Մուբարիս Ահմեդօղլուն նշել է, որ եվրոպական խորհրդանը ցանկանում է բանաձև ընդունել Բաքվում անցկացվելիք եվրոպական խաղերի դեմ։ Բաքուն արեց ամեն ինչ, որպեսզի խորհրդանականները հետ կանգնեն իրենց որոշումից, սակայն չկարողացավ դրան հասնել։ Այս պատճառով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հրաժարվեց մասնակցել Ռիգայի գագաթնաժողովին։ Ալիևի չմասնակցությունն այդ գագաթնաժողովին կապված չէր այդ ընդհանրյալ հանդիպման հետ, ասել է Մուբարիս Ահմեդովն։ Նրա համոզմամբ գուցե եթե Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցության լուրն ավելի վաղ հայտարարվեր, այդ հանդիպման հնարավորությունը մեծանար։ Բայց կարծես այդ հանդիպումը կասկածի տակ էր։ Եթե հանդիպումը հաստատված լիներ, ապա կարծում եմ այն իսկապես կկայանար, նշել է ադրբեջանցի փորձագետը։ Հայաստանն ու Բելարուսը Ռիգայի գագաթնաժողովում հրաժարվել են ստորագրել Եվրամիության ներկայացուցիչների պատրաստած արևելյան գործընկերության հայտարարության տեքստը, որում խոսվում է Ռուսաստանի կողմից Ղրիմն անեքսիայի ենթարկելու մասին։ Եվրամիության դիվանագետները ստիպված են մշակել տեքստի փոխզիջումային տարբերակը։ Բանակցությունները շատ բարդ են եղել։ Գագաթնաժողովի հայտարարության նախագծի քննարկումից հետո հայտարարել է Բրյուսելում Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Նա նշել է, որ գագաթնաժողովի հաջողությունը կախված կլինի նրանից, թե ինչպես այն կընդունվի Մոսկվայում։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հանդիպել է Եվրամիության Եվրոպական հարևանության եւ ընդլայնման հարցերով քաղաքական հանձնակատար Յոհանես Հանի հետ։ Նա անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ներկայացնելով ընթացող բանակցային գործընթացի ներկա փուլն ու կոչ անելով Եվրամիությանն ավելի հստակ դիրքորոշում դրսևորել այս հարցում։ Արցախի իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն վաղը ՀԱԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացնելու հադրութի ուղությամբ հորադիս բնակավայրի մոտակայքում։ Արցախի իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ՀԱԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Արցախի համանadrությունը որպես ամբողջական փաստաթուղթ վերջերս ներկայացվել է Կովկասի ժողովրդների իրավունքի հուշարձանների անթոլոգիայի 21-րդ հատորում, որը լույս է ընծայել Դոնի Ռոստովի Ալտայի տպարանը։ Անթոլոգիայի հրատարակությունը իրականացնում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահային առընթեր ժողովրդական տնտեսության եւ պետական ծառայության ակադեմիան, Ռուսաստանի, ինչպես նաեւ Հարավային Կովկասի տարբեր հանրապետությունների մի շարք գիտահետազոտական ինստիտուտների, կենտրոնների պետական եւ մասնավոր համալսարանների հետ սերտ համագործակցությամբ։ Հատորը, որն ամբողջովին նվիրված է Հայաստանի իրավունքի հուշարձաններին, հեղինակել է անթոլոգիայի խմբագրական խորհրդի անդամ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Երևանի մանց համասանի ռեկտոր Ռուբեն Ավակյանը։ Ինչպես նշվում է գրքի անոտացիայում, այդ հրատարակությունը իրավամբ կարող է կոչվել հայկական արդարադատության տաճար։ Բազմաթիվ պատմաիրավական փաստաթղթերի, արխիվային նյութերի, ինչպես նաև գիտական հետազոտությունների հիման վրա տրվում է 1-ից 16-րդ դարերի ընթացքում հայկական իրավունքի շարժանների սկզբնավորման, կայացման եւ զարգացման պատկերը։ Վերլուծում են պատմական այն պայմանները, որոնցում դրանք ստեղծվել ու կիրառում են գտել, ինչպես նաև դրանց հեղինակների գիտաիրավական եւ հասարակական քաղաքական գործունեությունը։ Գրքում ներառված են հայտնի պետական գործիչների, օրենսդիրների եւ իրավաբանների ասույթները հեղինակների եւ հայկական իրավունքի նրանց կերտած հուշարձանների մասին, իսկ այդ հուշարձանները ներկայացված են հավելվածների տեսքով։ Հրատարակությունը հագեցած է հարուստ գիտական նյութով, որը ներառում է տեղեկություններ գիտելիքների տարբեր բնագավառների վերաբերյալ։ Ծմակահողի դպրոցում գործում է փորագրության եւ կավագործության խմբակ, պատմում է Քնար Բաբայանը։ Մարտակերտի շրջանի Ծմակահողի միջնակարգ դպրոցում մոտ 1 տարի է գործում է փորագրության եւ կավագործության խմբակ։ Այն գործում է Վանքի արվեստի դպրոցի Հովանու ներքո։ Կերպարվեստի եւ տեխնոլոգիայի ուսուցիչ Նորար Սարուխանյանն է պատմում խմբակի առօրյայի մասին։ Վանքի արվեստի դպրոցում 2014 թվականից ապրիլի 1-ից փորագրության խմբակաբացվել բաց մակահող։ Դեսա մի տարի երեխաներ աշխատում են փայտի փորագրության կավագործության խմբակում աշխատում է 9 երեխա։ Տարբեր տարիքների 5-րդ դասարանից բարձրը, միջև 8-9։ Շաբաթը երկու անգամ ծրագրային աշխատանք։ Մի օր կավագործություն, 2-3 օր փորագրություն, խառը Երեխաներին ողջևորելու համար խմբակի մասնակիցների բոլոր աշխատանքները ցուցադրվում են դպրոցի կայքում։ Մենք ունենք ծմանկահող դպրոցում հատուկ կայք, որ երեխաների ցանկացած աշխատանք արդեն նկարում ենք տեղադրում կայքում։ Նորար Սարուխանյանը պատմում է, որ անցած ապրիլին իր սաների աշխատանքների առաջին ցուցահանդեսն էր դպրոցում նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Առաջին տարին ո երեխաները ցուցահանդես էլ արավան ապրիլի 21-ին ցեղասպանության նվիրված։ Երեխաների կավագործությունա, փայտի փորագրությունա, նկարներա Զրուցակից ասում է, որ աշխատանքների համար անհրաժեշտ նյութերը իրենց միջոցներով են ձեռք բերում, երբեմն էլ բարերարներ են աջակցում։ Կավերը ես եմ ձեռք բերել, իսկ փաթերը երեխեքն եմ ձեռք բերել, հետո իրանք փողոն հովակալ երեխաներից։ Ես Երևանից հատու գործիքներին բերալ, երեխաներին մարդա 2-ական, 3-ական գործիքներ ունեն, բացի դրանից 2013 թվականին մանկապարտեզ Զոյես Բոյանորո քալա նկարնեի մրապ ինքը փողատրա համար հատացրալ եւ երկում կարել գումարը ես գումարը տալն գործիքներ առապիրավը երեխաները աշխատել Խնդիրների մասին Նորար Սարուխանյանն է պատմում Իսկ նաս պետք է մեծ արվեստանոց երեխաների համար, որ փոքր արվեստանոցանում երեխաները հիսկան շատ են լինում, չի հարմարվում, պիտի արվեստանոցում մտնի։ Համալ երեխաների համար պետքա մուտքը արհեստական դասգեղնենք պատրաստա, բայց իսկականը որ ունի ավելի հարմար կլինի։ Պետքա երեխաների գործը գնահատվի, երեխայի մեջ որ ցանկություն առաջանա սի աշխատել։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանը բողոքի նոտ է հղել Ֆրանսիային Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի Ֆրանսիա կատարած այցի կապակցությամբ։ Այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ ԵԱԿ զանգվածային լրատվամիջոցների ազատության գծով հանձնակատար Դունյա Միատովիչը Ռիգայում անցկացվող մամուլի դերը արևելյան գործընկերությունում թեմայով զանգվածային լրատվամիջոցների առաջին կոնֆերանսի բացման ելույթում կոչ է արել դադարեցնել համագործակցությունը մարդու իրավունքները խախտող Ադրբեջանի հետ։ Արևելյան գործընկերության ծրագրի մասնակից երկրների մեջ հատկապես առանձնացնելով Ադրբեջանին, Միատովիչը նշել է, որ այդ երկրում փակվել է ազատություն ռադիոկայանը Կալանքի տակ են գտնում 10-ից ավելի լրագրողներ եւ բլոգերներ, իսկ լրագրողների անվտանգության եւ ազատության ինստիտուտի ղեկավար Էմին Հուսեյնովը հետապնդումից թաքնվում է Բաքվում Շվեյցարիայի դեսպանատանը։ Մենք պետք է իրերն անվանենք իրենց անուններով եւ դադարեցնենք համագործակցությունը մարդու իրավունքները խախտող երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի հետ հայտարարել է Միատովիչը։ Ադրբեջանի ուղևորատար գնացներից մեկում այսօր առավոտյան հրդեհ է բռնկվել։ Ամբողջությամբ արվել է գնացքի վագոններից մեկը։ Նշվում է, որ կրակի բռնկման պատճառը չանցրած սխախոտն է եղել։ Այսօր երեկոյան Վիեննայում կանցկացվի Եվրատեսիլ 2015 երկի մրցույթի երկրորդ կիսաեզրափակիչը։ Ելույթ կունենան կատարողներ 17 երկրներից։ Երկի 60-րդ մրցույթի եզրափակիչը կկայանա մայիսի 23-ին։ Մարզասերների համար UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին այսօր մեկօրյա ոչ պաշտոնական այցով կժամանի Հայաստան։ Երևանում ֆրանսիացի լեգենդար ֆուտբոլիստը կհանդիպի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, գայցելի Մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածին, կլինի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Մարտակերտի Վիգեն Շիրինյանի անվան մարզադաշտում անցեկացվել Արցախի ազգային ժողովի գավաթի խաղարկության շրջանային փուլը։ Խաղարկությանը մասնակցել են Մարտակերտի համար 1 եւ 2, Ներքին հորաթաղի, Վանքի եւ Թալիշի միջնակարգ դպրոցների դպրոցների 3-ից 6-րդ դասարանների աշակերտները յուրաքանչյուրը 4-ական մասնակցով։ Թիմային հաշվարկում առաջին տեղը զբաղեցրել է Մարտակերտի համար 1, երկրորդը Մարտակերտի համար 2 հիմնական, երրորդը Ներքին հորաթաղի միջնակարգ դպրոցների թիմերը։ Առաջնակարգ տեղեր գրաված դասարանները ապարգևատրվել են շրջվարչակազմի հավաստագրերով Իսկ հաղթողտիմերը ազգային ժողովի падգամավոր Սերգեյ Հարությունյանի կողմից ապարգևատրվել են գավաթներով։ Մենք մեր մարզիկներին Բաքվում միայնակ չենք թողնի։ Մենք մարզիչներս էլ ենք մեր տղաների հետ գնալու Բաքու։ Մարզիկները մարտական են տրամադրված, բայց մինչև մրցումները դեռ շատ աշխատանք ունենք։ Այս մասին ասել է օլիմպիական չեմպիոն հունահռոմեական ըմբշամարտի Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալակյանը։ Իրինա Գևորգյանը Տաշկենտում անցկացված շախմատի Ուզբեկստանի կանանց առաջնությունում չի գրել ոչ մի պարտություն եւ 9 հնարավորից վաստակելով 6.5 միավորով բաժանել է 1-ից 2-րդ տեղերը միջազգային վարպետ Սարվինոս Կուրբոմբոյայի հետ։ Լրացուցիչ ցուցանիշներով Գևորգյանին շնորվել է արծաթե մեդալ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, երեկոյան ժամերին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 5-ից 10, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ, հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 15, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց